psalm 4 in finem in carminibus salmus david cum invocarum exaltivit me deus justitiae me in tribulatione dilatasti mi miserere mei et exaudi orationem meam. Filii hominum usqueco gravi corte, ut quid diligitis vanitatem, et queritis mendacium, et citote coniam mitificavi Dominus Sanctum Suum. Dominus exaudiet me, cum clamavero ad eum. mini et nulli mini et nulli te peccare, quae delictis in cortibus vestris, in cubilibus vestris campum numini. Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in domino. Multi digunt, quis ostedit nobis bona, signatum es supernos lumen vultus tui, Domine dedisti letia in corde meo. A fructu frumenti vini et olei sui multiplicati sunt. In pace, in eripsum, dormiam et requiesiam. Coniam tu, Domine, singularite in spe constituisti mei.